e, iasan donostian egun hoietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da, ez baita ere parte zarrean eta bar. Netzako azkenien festival hau hemengua da eta igual oituago egon zaitezke eta baina kontuat ez aldi berian e, resonantzia handia. Pero te digo, este, lo hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, depende del ángulo de lo que se ve. Donostiako iruro eta irugarren zinemalditik, Kultur Alea. Baungi etorriak entzule, gaurko kultur atal bereziontara eta gaurkoan ere Donostiako dira begira jarriko gara. Aipatuko dugu atzo Euskal Zinearen eguna ospatu zela. Zinemira gala izan genuen atzo juntzean eta besteak beste e, Carmele Soler makillatzaia saritu zuten baita gidoi onenaren saria ere banatu. Eta dudarik ez, Lara Izagirre zuzendari gazteak izan zuela bere momentua, Un otoño sin Berlin, ba, fikziozko filma baitzuten aurkeztu. Zinemira sailan aurkitzen den filma dugunakoa, eta irizar sarirako sailkatua izan dena ere. Ba, Lara, Izagirrerekin mintzatuko gara berala. Kultur Kultur alea. Soy yo. He vuelto. ¿A qué has venido? A quedarme contigo. ¡Qué fuerte! <laughs> Creo que estás embarazada. pues estamos portando un poco mal. Mm. Sí, todo I need you to hang around. Ba, Donostiako zinemaldian segitzen dugu eta oraingoetan ba zinemira sailan interesatuko gara, eh, jakinek asteartean izan dela euskal zinemaren eguna, gala astearte iluntzean iragantzen eta baita ere, e, atzoko egunarekin aurkeztu zen Lara, ba, Izagirreren e, fikziozko lana Un otoño sin Berlin. Ba, zuzendaria berau dugu gurekin. Kaixo egunon. Egunon. Azteko zorionak, eh? fikziozko lan ikusten baitira zinemira sailan, eta ez da genik itze okea den, baina zo ausartu zara. <laughs> bai, ausartu eta aukera aukindote bai, eta, eta oso pozik bai, aurten bada aus batzuk, ez dakite ohikoa dan edo ez, baina bai, ni oso pozik nau e, eh, zinemiran ba, ba fikziozko pelikula aurkesteagaz. Hausartu ere esaten dut zure lehen luzemetraia baita, ez? Aurretik eh, labur egin izan dituzu, dokumentalak ere bai, e, nola sentitu zara luze honen ba, egiten? Xate, ezberdin intasuna hundi aldago ba, labur metraikin konparatuz edo dokumentalek? Bai, bai, zentzu horretan ausardia bat izen da luze metrai bat eitea, eta bai, ez, ez da erresa konparatzea ez, labur metrai bategaz, lanko puroa, denbora, e, taldearen tamaina, e, aurreko proiektuetan indot lan oso jente gitzigaz. Eta ingoan izen da, ba, buf, ez dakit, ba, mar pertsona ez, eh, niri begire ez, e, niri galdezka, ba, zer nahi dozu hemen, ze jantzi, e, planoa hola ondo da, hemen ez, ulea, galdera guztiek erantzuten, denpora guztien eta aldaketa da, bueno, erraldoia, erraldoia, bai. ¿Qué pasa? Me creo lo que me dices. Eso me pasa. Nos vamos a Berlín. Podríamos estar bien. ¿Cómo nos cuentas? <laughs> Mejor que nos cuentas. Esango dugu, eh, neska bat, emazte badugula protagonista, bidai luze bat egin ondotik bapatean etxera herrira itzultzen dena, eta orduan ba, gauzak aldatuak ikusiko ditu. E, esango duzu e, begirada berezi batez e, eginiko firma horietako badela? Ba, nik uste du, bai, etxaskenean em, Ez da pelikula komertziala, eh, pelikula oso intimoa da, pertsonaietan oinarritutakoa. Orduen begira da bai da, bai da berezia eta mm, saiatu gara ba horre ba, historia hori kontatzeko ba, begira da honen aukeratzen, ez? Eta eta gero pelikula zabalik izten e, eh, ba, jenteak erabakitzeko ba, ba zelan ikusi nahi duen, ez? Ez da pelikula bat non dana ondo ulertzen dozun hasieratik, ez? Eskatzen dutze ikusleari ba berak bebai bere eitea pelikula eta erabakitza ez, ah, hau zergati da, edo ah, honek eh, hau esan dugu, baina hau bestea ez, orduen, eta zentzu horretan polite da, eta mm, ah, pizka desberdina. Ez gutxiko pelikula. Bai, e, hori izaten dozte jentean, niri ez dazte iruitzen. Ze batzutan, ni sentitzen dut, isilunetan gauza asko pasetan direla, ez? Eta orduen, klaro, ez naz konturatzen hitz egiten ez da bizela, ez? Baina hori da, ikustetaz lako beteta, beteta, ez? Eta gauza asko pasetan, eta eta jenteak irakurtzen deusenean izilluneak bebai, gero ez dozte esaten hitz gutziko pelikula dela, ez? Esaten dozte jo, zenbat hitz egiten dan izillunetan, ez? Eta hori iruditzen dazte oso polite. Zergatik kontatu nahi izan diguzu historioa? Ba, hori hau da galderari gatzena, ez? E, jentea galdetzen doztenean, e, ez dut erantzune, ez dut jakiten zer erantzun, ez? Nik uste dut behar bat auki nobela barruen historia hau kontatzeko, baina zala behar intuitibo bat, eta momentuen esan gauza bat arrazionala, eta ez nekien zer izan historia hori eta ez beste bat, ez? Baina hori ikusten uste dutenean pelikula maitute, iruditzen dazte zala beharra, nik auki nobelako beharra ikasteko, Osa, nik erabilido pelikula bizitzan inguruen gauzak ikasteko, ez? Eta orduan ikusten dut azenean pelikulan gauzak, e, bali hozien niri bai, ba, nire bizitzako gauza batzuk ulertzeko, eta deskubri dut horregatik egin nuela, ez? Ba, aukiteko non begitu eta non ikasi, bai. Eta eh, zure ibilbidea zere esan dugu labur metraekin dituzula dokumentalak lehioan ikasi zenuen, New Yorkera ere joan zara ikastera, eta ez banabilokerre ere Kataluniara, ez edo... Bai, bai ibilinaz eh, leku guztietan ikasi dut, eta eta oso aberatza izan da niretzat, e, bale, lehenko Euskal Herrien ikastea, gero New Yorken, e, Bartzelonara joan baino lehen kubatik beba ipasen nintzen, hango sinema eskolatik, eta leku bakoitzean... E, eredu desberdin badeki ezinea aiteko eta eta oso polite da entzutea ez, eta dan eta bizbardinen inguruen berbetan, baina oso modu desberdinen eta orduen niretzat aberazgarri izan da ikustea zer dan sinema kultura desberdinetan eta jende desberdinen txako, ba, erabakitzeko zer dan sinema niretzat. Orain, e, ba, Donostiako zinemaldian gaude, zinemira eh, eguna ospatu izan da, ikusiko dugu azken egunean norkera mango duen ba, zinemirako sari nagusia, e, zuk nola duzu donostiko zinemaldia berezia izan behar da, ez? Alde batetik zure lana defendatu behar duzu, e, inguru giro berexiuntan, hainbat elkarrezketa egin beharra, hainbat, ez? E, ba, egin behar onduan, baina baita hainbat filme ere ikusteko aukera eskaintzen dizu festival horietako izanik zuk nola eramango dituzu egun hauek? Ba, oinarte izenaz beste ikusle bat Ez, e, eh, azte buru beste batzuen pelikulak ikusten eta soriontzu ikusle moduen. Uste dut oso nivel ona dauela urten, e, eh, bueno, ikusi aldi izan pelikulan gatik, eh? Eta hon ja, ba, gaurtik aurrera aldatu da purra panorama eta hon janaz ni nire pelikula defendatu behar dutena eta ba, asko disfrutatzen, oso posiek e, eh, ilusinoan diedeko gu, lantalde guztiek, emozion eta gauz, eta eta erakutsi nahi dugu pelikula hori da, ez? Nahi dugu erakutsi eta jenteak ba zer sentitzen duen jakin eta posik, posik ba disfrutatzen bai elkarrizketak eta hori, baina berdin da. Ba posik, bai. Eta ez da festival bakarren egongo zarena, eh? baita ere zure lana eramango baituzu Doniban Eloitzunera, hemen gutxira irango den Gazte Realizadoren Festival berezi hortara, nola ez izan zara utatua, nola ze ekarri oso zure firma edo eramango duzu Doniban Eloitzunera? Ba, oso pozik sorion eh, txube bai, opari bat da, eh, bidali ginun eta inoz ez dakizu onartu izango zaren edo ez, eta luiztea jaso ginunean e, ba, pozik ez, eta lehengo gauza egiten dozuna da ikusi ez. Pelikula gitzi dauz festivalean, uste otan bat edo, gure sexin horretan, eta ikusi zen bestean trailerrak, eta ikusi nuen dela nivel bat oso oso ona ez. Orduen, ba, nino, ore handiagoa ez, ba, ikusteagatik ba gure pelikula ba erabaki deuriela ba, ba nivel horretan dauela eta eta soriontzu ba an egongo gara bai pelikula orkesten eta bertako jendeagaz ba disfrutatzen eta eta hori da horrengo pause sinemaldi eta gero ba gustuen egin geratzen gara da eskerri mila e, gure galderei erantzun izan eskerrik asko zuen. ba aurrera segituko dugu gure gaurko ba iritzi tarteari ateak irekiko dizki orain eta Mikel Quintana urtuko dut kaixo egunon kaixo egunon e, esango dugu aurten Mikel batez ere sail ofizialeko filmak zein dituzula ezta bai bai bai zergatik eh ba bueno ba, nire porra egin dietela bai dela ba, pizka bat a ber bueno beti zail ofiziala, normalan zail ofiziala beti ikusten dute, eh? baina aurten igual gehiago, bai, ez dakit, ba, aurten hortik eman dit. Hortik. <laughs> ba, justuki, eh, bi pelikula, bi filme ikusi ikusituzu zail ofizialekoak, eba, no duerme e, bata eta bestea mm, I Rise edo e, pelikula, bi filma oso ezberdin, bi kontatzeko modu oso ezberdin ere bai? Bai, bo, bueno, amamren ondoren, ba, bueno, ikusi genuen sail ofizilean Eban Oduerme dela Paulo Agueroren en filma berri bat eta Eva Peroneri buruz hitz egiten du, baina beste beste era batera. En, bueno, pelikula berez eh bueno, nire hitzetan gustatu, eh, baina bueno, en, esan esan dezakegu, bueno, esan dezakegu es oso ondo hasten da pelikula, baina mm, dokumentazio oso ona dauka, en, eta gero momentu batean nire ustez galdu egiten da. Nora bidea galtzen du, pelikulak. Indarra galtzen du, eta, eta nik uste dut ikusleare galdu egiten dela. E, eta gainera hasiera potente badauka eta gero, galdu egiten da. Ordan en, ez dakit, niri nola galdu egin nintzen nire bai ez, azkenean ba, zitzaetan gehiagi gehiagi gustatu. Ze, ze kontatzen du filmak e, Peronen eh, bizia? Ez, bueno, kontatzen du pixka bat, ba, en, da pixka bat, bueno, en, baltsamatu egiten du pertsona batek bere, bere, bueno, bere, bere, bere, bere eta hortikan aurrera hasten dira hitz egiten bai ondo eta bai gaizki eba eh, Peronetaz ba egin duen trajektoria bere bizitzan. Horri buruz hitz egiten du, baina estetikoki oso ondo, oso ondo dago Zeretik fikzioa eta dokumentalaren hasten ditu biak, dokumental puntu hori e, oso dok, ondo dokumentatuta dago, irudiak oso onak dira, e, benetazkoak dira, eta gero fikzioan mm, ondo hasten da, baina hori, komentatu duguna, nago, nire ustez galdu egiten da. Nastu egiten du eta gainera galdu egiten da. Las cavidades del cráneo te dan esos ojos como salientes y escondidos a la vez. ba, ikusiko dugu, e, ondoko egunotan eh, ze filmak ikusiko ditugun hori bai, dagoeneko egunkari e, ezberdinetako kritikarien eritziak jaso izan dira, eta badirudi mm, ba, kiniela hortan, ezta, amama filma horrein bigarren kokatzen dena, bigarren ongien notatuena, eta lehena? E, Truman. Truman. Jarri dute, bai eta ni <laughs> bani ados nago momentuan bueno en ados nago eta ez nago ados eh zertikan nik amama eta truman jarriko nituzke balantza berdinean nik eta gero bueno oraindik egia da film asko geratzen direla osea bueno asko erdia gutxienez geratzen dira eta beti ere sinemaldian eh, gertatzen dana normalean da azken uneko sorpresa hori etorriko zaigula En, eh, nik uste dut sorpresa guztiok hartu genuela amamarekin. E, eh, Truman eren uste dut asteko azteko gainera lehenengo pelikula izan zen zailo ofizialean eta sorpresa hundia izan zen hombre, sorpresa. E, Ricardo Darin zegoen eta kamara ere bat zegoen. Baina, bueno, en, ikusiko dugu zer etortzen da. Baina, bueno, ni momentu segia esan en, oso posik nago bi pelikula horiekin. Oso ez berdinak pelikula ere bat abestearen gandik, nik ezak nola, ez, e, ze begirekin kritikatuko duten firma bat edo beste edo sailkatzerako orduan nahi nahiko zaia iruditzen. Bai, eta gainera hori da komentatzen komentatu duguna askotan, ez? Ba, ez da e, adibidez ba, o sea, sail ofizialan daude pelikulak era guztietakoak. Azkenean daude dago fikzioa, dago inkusto marrazki duenetako bat orain badakagula, dago denetarekan dago, ez? Eta azkenean egiten, osea, zer Ez ki ez dakit zertan, sea, ez dakit nola, nik epai maian egon bali mentzan zaien guztitzaidan, ez? Genero bat bali mazan guztian, asko zer errazagoa da. Baina genero asko ditu, eta bueno, donosteko zinemaldia daukan zailo pizelanea hori dauka, ez? Ezkenean urtero, urtero, ez, ez dijo alde batetik baizik eta ateratzen ditu gai ezberdinak, zuzendari ezberdinak, eta grabatzeko era ezberdinekin. Ba, ikusiko, ba, mik, eskerrik asko. Zuri jo. bat, iritsi gara gaurkoan gure kultura taluntan eta neraletik ba, besterik ez, biharkoan bestelako film eta mintzatuko gara, baita Mikel Quintanarekin ere bere eritzia jaso nahiko genukelako. Ba, neraletik besterik ez entzule, nahi duzun arte, aio... idazten doazen Ele isilea nator kantatzen Jainko guztien atetan deitzen Asekaitz noa bizitzan barnatzen Jainko guztien atetan deitzen Aseka noa bizitzan barnatzen Oitukakorra ditutu santzen Ametxara bikoi tani xurtzen Grinen zirraren naute edertzen Gabaz maitalen suan nahi zerretzen Grinen zirrare naute edertzen Gabaz maitalen suan nahi zerretzen Ene egun sentian Druiden arpen oi hartzunean Ieskor noa oarkabean Izkutuko horoitzaten bidetan Ieskor noa oarkabea, izkutuko horoitzak Imeldutako Sinis menura Jainkozko Hikuitu ez lan ferekatzen dutan Belarrezearen funtzean Biluztuz noa lurkoi bidaian Oar pensarren dastatzen gozoan Biluztuz noa Urkoi bidaia Oar pensarren Dastatze Ozoan gatoz nerekin Abaindu bazen jautzi Txuriekin Ene maitale Naizaitut egin Aitunen seme Horearekin Ene maitale la isai zu egia esan Donostian egun hoietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da, ez baita ere parte zarrean, eta bar... Neetzako, azkenien, festival hau emengua da, eta egual oitxuago egon zaitxezke eta baina kontu ez aldi berian, eh, resonantzia handia... Pero te digo, este... Lo, hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Eh, depende del ángulo de lo se ve. Donostiako irurogeita irugarren zinemalditik... Kultur Alea.